الحمد لله رب العالمين وأحضر الصلاة وتم تسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو لفريقة الله جل شانه ودنسم صلاة السلام نبوستنيك الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي كي vjerujete bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani molimo ga subhanahu wa ta'ala da naše živote učini na Kur'anu i sunnetu njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem, sa našim druženjem, sa ovom uzvišenom kur'anskom surom, surom El-Kahf. Ovo je naše, ako Bog da, peto predavanje u kojem se družimo sa uzvišenim ajetima iz ove kuranske sure i kao što svi znamo da smo, odnosno da govorimo i tumačimo kazivanje o mladićima iz pećine. Večeras ćemo se tum, e, družiti sa nekoliko kuranskih ajeta, tačnije od desetog, odnosno deseti ajet smo počeli prošli put, a to je ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže kada se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo gospodaru naš daru nam svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost. Pa kaže dali Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo ju pećini tvrdo uspavali za dugo godina, poslije toga smo ih probudili da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijenti koliko su vremena proveli. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala počinje sa detaljnim pojašnjavanjem ovoga događaja, a to je kada kaže, ispričat ćemo ti povijest njihovu onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su gospodara svoga, a mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. osnažili smo njihova srca kada su se digli i rekli, gospodaru naš, gospodaru nebesa i zemlje, mi se nećemo pored njega drugom Bogu klanjati, jer bismo tada bili daleko od istine narod ovaj naš je mimo njega druge bogove prihvatio, zašto su ostavili jasnije dokaze, a imali nepravednijeg od onoga koja Allahu iznosi na istinu. Ovo je nekoliko kuranskih ajeta sa kojima ćemo se družiti uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć večeras. S tim kao što smo rekli da smo već u prošlom predavanju počeli da govorimo o kuranskom ajetu iz awal fityatu ila al-kahf. Kada se skupina mladića sklonila u pećinu pa rekla Rekli smo da ova izraz iz evel fitjetu ili kahf kada se skupina mladića sklonila, da to, draga braćo, u stvari nije ništa drugo nego hijđra. Nije ništa drugo nego hijđra. A mi smo kada smo čitali siru Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, slušali o hijđri. I znamo da je u siri Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam hijđra, preseljenje iz Mekke u Medinu. Kada su muslimani, kada nisu mogli da ispoljavaju vjeru u Mekku, u Mekki, otišli su Medinu kako bi tamo ispoljavali vjeru. Međutim, također smo kazali da je u stvari hijđra svako preseljenje radi Allahove vjere i napuštanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se čini ili napuštanje mjesta gdje čovjek ne može da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. I spomenuli smo hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je zabilio žiman Buhari u svom sahihu od Abdullah ibn Amra da poslanik sallallahu alaihi wa sallam u pari riječi daje definiciju muhađira i definiciju hijre koja će ostati da kažemo sve do sudnjeg dana. A to je kad poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže wal muhađiru men hađara ma neha Allahu anhu. A muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah jalla šanu zabranio. Muhađir je onaj što ostavi ono što je Allah Đelešanuhu zabrani. Draga brećo, svak od nas je bio, ili je možda sada, ili će biti, u prilici da će biti možda u kontaktu sa nekom ili s nekim stvarima koje Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Tvoja hijra koja ostaje sve do sudnjeg dana jeste da ostaviš svaku stvar koju je Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Tako da i onda ovdje vidimo da ovi momci što su učinili, jer su živjeli u narodu koji nije obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovi momci su činili šta? Sklonili su se u pećinu kako bi mogli da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer na drugom mjestu nisu mogli da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da u stvari ova njihov čin nije ništa drugo nego hijđra. Pa tako svak od nas koji je u nekom kontaktu, da kažem, iskušanje ili je bio iskušan, da bude u kontaktu sa nekom stvari koja je zabranjena, koja je haram. Neka znam da mu je Allah Đerlašanuhu naredio da tu stvar ostavi i da mu je dao slikovit primjer u više kuranskih kazivanja, a između ostalog je kazivanje ovim mladićima, da vidi kako su ovi mladići ostavili svoje živote, ostavili uživanje u svojim životima, otišli u pećinu, kako bi obožavali Allah subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, kako bi činili ono sa čim Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Međutim, sada prelazimo na drugi dio ovog kuranskog ajeta, a to je gdje nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže kada je skupina mladića se sklonila u pećinu, pa reklo. Znači, kada su otišli u pećinu, nakon što su učinili taj čin, oni su Allahu subhanahu wa ta'ala uputili dovu. Draga braćo, draga braćo, ovo kazivanje kuransko. Sigurno, pogledajte ovo na primjer, da ovako počinjemo. Čovjek, na primjer, kada bi želio da opiše jedan događaj koji je trajio sat vremena, koji je trajio sat vremena. Čovjek koji je riječit, znači kome Allah Đelešanu dao, da kažemo tu moć pisanja, moć govora, može jedan događaj od sat vremena da od njega napiše čitav roman ili čitavu knjigu. Pa da kaže, došao je taj, pa je onda došao taj, bio je tako obučen, bio je ovako obučen, sio je ovako, sio je onako, E, da kaže dan je bio taki, vrijeme je bila takva, vrijeme je bilo tako, svjetlost se bila taka i tako i tako dalje. Znači jedan događaj od sat vremena i nekada sigurno kad smo prija, kad smo kada čitamo ili ako smo prija čitali na primjer, kad se čita neku lektiru, vidio samo neki pisac dođe i samo opisiva na primjer izlazak sunca, opisiva ga na desetak stranica. Međutim ovo kazivanje o kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori, koje se nije desilo u sat vremena, Ovo ukazivanje je bilo, šta? Sigurno više od sat vremena. Allah Đalešanuhu nam ga spominje u Kur'anu, možda samo na jednoj stranici. Jedno kazivanje. Ja da kažem uopšte kur'anska kazivanja. Neka kazivanja koja su možda trajala godinama. Allah Đalešanuhu nam ispominje u nekoliko ajeta. Ja da kažemo na jednoj stranici. Šta u tome treba da vidimo? Treba da vidimo da Allah Đalešanuhu kada nam prenosi to kazivanje, spominje samo ono, da kažemo, najkorisnije. Spominje ono iz čega treba da uzmemo pouku i poruku. Valna pa Đelešanu ovdje spominje. Oni kada su otišli u tu pećinu, spominje taj detalj kako su putili dobro. Jer Allah subhanahu wa ta'ala želi od nas da dobro obratimo pažnju na ovo kada se kaže, a da su zatim rekli. To jeste Allah subhanahu wa ta'ala hoće da nam ukaže na važnost dobe. Allah je lešanuhu, spominjući ovdje između ostalo kako su ovi mladići uputili Allahu subhanahu wa ta'ala dobu, želi da nam da do znanja važnost dobi. Jer zato ponekad vidimo, nekad ćemo vidjeti u kuranskim kazivanjima, kako iz jedne, pazite, iz jedne jedine riječi, ili da kažemo ponekad čestice u arapskom jeziku, na kojem je objavljen Kur'an, kako možemo da izvučemo, da kažemo čitavu teoriju. Što bi danas ljudi rekli čitavu filozofiju. Pa tako ovdje, spominjanje dove ovih mladića ukazuje na jednu veliku stvar. A to je, pogledaj prvog njihovog koraka kojih su učinili. Kada su krenuli, kada su to htjeli da učine, to je bio ibadet. Ono što su oni uradili, to je bio ibadet. Nisu to radili radi dunjaluka. Nisu krenuli da zarade pare. Nisu krenuli da steknu neki ugled, nego to što su radili, uradili su samo Allaha, jer lešanu uradi. Međutim, uputili su dovu. دايم الله جل شانه تو olakša. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة zamislite rade toliku stvar Allaha radi i opet pored svega toga Allahu subhanahu wa ta'ala upućuju dovu da im se Allah Đelešanu smiluje. I da tu stvar, pazite, koja je od ibadeta, da im Allah Đelešanu tu stvar olakša. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله podari nam svoj rahmet. Podari nam svoj rahmet. I podari nam prisebnost. Pojasnit ćemo sad znači riječ rešada u ovom ajetu. I podari nam prisebnost ili uputu u ovom našem dijelu. U ovome što mi radimo. Draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala nas ovdje uči kroz ovo okazivanje da ni jedan naš postupak ne smije da prođe, a da Allahu dželle šanu na uputimo dobu da nam Allah dželle šanu to olakša. Normalno, osim stvar koja je haram. Ne može čovjek putiti dovu da mu Allah dželle šanu olakša nešto što je haram. Mora putiti dovu da mu se Allah dželle šanu usmiluje da ostavi taj haram. I zato vjernik je daleko. Ova nas kazivanja sva uče da je vjernik daleko od toga da pomisli da je vjernik daleko od toga da čini neku stvar sa kojom Allah dželle šanu nije zadovoljan. Neku stvar koja će ga odvesti u Allahu subhanahu wa ta'ala srđu. Međutim, kada činimo ova dobra djela, Allah Đalešanu nas podučava i uči nas da uputimo dovu da nam Allah Đalešanu to lakša. I zato u prošlom predavanju sjećat se one dobe koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio Muaza. Da posle svakog namaza rekne Allahumma a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadatike. Allahu pomozi mi da te spominjem. Pomozi mi da ti zahvaljujem i pomozi mi da ti na lijep način činim ibadet. Znači, pogledaj, pomozi mi, Allahu, pomozi mi, pomozi mi šta? Pomozi mi da činim ibadet. Što znači, kolika je potreba čovjeka, kolika je čovjeka ova potreba za dobu. Međutim, da Allah Đelešanu sačuva, čovjek često dođu mu te periodi kada zaboravi na kuće. Kada pomisli, hajde doba, nije toliko sada bitno. Međutim, ako vidimo u riječi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo da poslanika sallallahu alaihi wa sallam nas podučava da je doba da dova, da je to u stvari srž ibadeta. Da dova, da je to u stvari srž ibadeta, da je to u stvari ibadet. A to je hadis koji je zabilježi imam Ahmed u svom musnadu od Nu'man ibn Bashira, da poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže, a dua huwa la ibade. Dova, to je ibadet. Dova, to je ibadet. I zato pogledajte, to smo također spominjali, fatiha. Fatiha u stvari nije ništa drugo nego dova. Kad kažeš alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman, ar-rahim, ahik Hvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, milostivom, samilostnom, vladaru sunnjeg dana, samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo, uputi nas na pravi put. I rekli smo, sve ovo dolazi da se umiliš, da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala, da se odazove ovo, ovo i tvoje odoli. Ako je to dola, uputi nas na pravi put. I zato pogledajte tu mudrost. Na svakom rekiatu ti od Allaha subhanahu wa ta'ala tražiš i dovom upućuješ, I dovom upućuješ da te uputi na pravi put. <clears throat> Ako si na pravom putu, da učvrsti tvoje stope na tom pravom putu. Jer čovjek može da Allah Đalašanu sačuva. Da nakon pravog puta da ode u zabludu. Da ode u dalalet. Da nakon što je bio obavljio namaz, da ode da, po, da postane od onih koji su ostavili namaz. Nakon što je ostavio ovaj haram, da se vrati harama sa koji se, da kažemo, prije Da se Allah Đalašanu, da Allah Đalašanu, draga braću, od toga sačuva. I zato je velika čovjekova potreba. I zato bilo koju stvar čovjek koju hoće da radi. Ako smo vidjeli, ako je to tako kada je u pitanju ibadet, kada je u pitanju namaz, kada je u pitanju zekat, kada je u pitanju post, zar nije onda preče da se ta dova nađe u stvarima gdje čovjek hoće neku dunjalučku korist, normalnu korist koja je halal. Dunjalučku stvar koja je halal. Hoćeš posao, hoćeš ženu, hoćeš kuću, hoćeš ovo. Međutim, ljudi, pogotovo mladi ljudi, dosta puta srljaju u te stvari bez da Allahu Đalašanuhu upute dom. I da od Allaha subhanahu wa ta'ala traže beričet. Da im Allah Đalašanuhu dadne beričet u toj stvari. Jer ponekad se neka stvar čovjeku na prvi put može učiniti da je hajdli. Međutim, u stvari to nije hajde za njega. I o tome smo govorili kada smo govorili o značanju stiharije dove. Međutim, ovi momci su također uputili Allahu Đelešanu u dobu da im da milost i da ishod ovoga što su oni htjeli da urade. Da ishod toga bude hajli. A to je kada su rekli وَهَيِّ lana min أَمْنِنَا رَشَدَ i podari nam uputu u ovom našem postupku. Kaže Ibn Kesir, rahmetullahi alaihi, komentarišujući ovaj kuranski ajed, to jeste podari nam lijep svršetak. Da ishod i svršetak ovog djela, bilo dunjalučki, bilo ahiretski, da u tome bude hajr. Jer ponekad čovjek kada pođe, da kada pođe s nekom stvari, na početku mu se čini da u tome hajr, međutim Allah Đelšanu da, da se uspostavi da na kraju nije bilo hajr za njega u tome. Jer se ponekad učini čovjek obrnuto, ponekad čovjek u nekoj stvari na samom njenom početku bude iskušan, međutim Allah Đelšanu na kraju, na kraju da rezultate, hajrli rezultate tog djela. I zato Allah subhanahu wa ta'ala nam, nam govori i podučava nas وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ A kaže kraj i ishod pripada bogobojasni. Kraj i ishod pripada bogobojasni. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dobio, kao što je došlo u musnadu imama Ahmeda, od Busr ibn Arta, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dobio. Dobro, brate, paži na ovu dobu. Draga braću, čovjek kada dovi, dovi dobama iz Kur'ana i sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam je učio dovu Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizi dunja wal ahira. Allahu uljepšaj ishod svih naših stvari. Uljepšaj ishod svih naših stvari. I sačuvaj nas od poniženja na dunjalu i na ahiretu. I sačuvaj nas od poniženja na dunjalu i na ahiretu. Međutim, draga braćo, kada govorimo o dobi, potrebno je potrebno da ukažemo na jednu stvar, a to je da dova. Dova, kada digneš ruke i svojim srcem se obratiš Allahu subhanahu wa ta'ala i kažeš Allahu dragi, smiluj se. Bilo da dobiješ za sebe. Da kažeš Allahu lakšaj. Allahu izbavi me iz ovoga u čemu sam ja sada. Ako je, na primjer, čovjek u nekom iskušenju. I osjeća se nemoćan kaže Allahu podari mi snage da iz ovog izađe. Ili, na primjer, moli Allah subhanahu wa ta'ala da mu podari hajr li ženu, da mu podari hajr li bra, pa kaže Allahu dragi podari mi hajr li ženu. Ili žena da dobi kaže Allahu podari mi hajr li muža. Ili da čovjek kaže Allahu podari mi hajr li djete, hajr li potomstvo. Svaka ta doba sa kojom mi dovimo, draga braćo, ta doba ima put od tvojih ruka, odnosno put od tvojeg jezika, pa do Allaha subhanahu wa ta'ala. Ta dova ima put koji mora da pređe ako hoćemo da ta dova bude primjer. Međutim, ako je taj put zaprljan, ako na tom putu ima prepreka, ta dova neće moći da dođe. Isto čovjek kada hoće da ide nekim putem, međutim na putu ima prepreka. Makadam, pa se odvarila stijena, pa se odvarilo, čovjek ne može da ide. Je tako isto dova, ne može da ide putem koji je uprljan grijesima. I zato jedna od stvari kojom nas je podučio poslanik sallallahu alaihi wa sallam jeste da čovjek ne smije da čini harame, odnosno da ti njegovi harami su uzrok da Allah subhanahu wa ta'ala ne primi njegov dovu. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom dužem hadisu, kada je spomenuo čovjeka koji dovi, kaže dovi, kaže ja rab, ja rab. Ovako kaže poslanik alaihi salatu wa sallam. Kaže taj čovjek kaže ja rab, ja rab. O gospodaru, o gospodaru, kaže, wa mata'amuhu haram, wa mešarabuhu haram. A kaže, poslanik Ali Salatu Osram, kaže, međutim, njegova hrana je hala, haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram. Pa kaže poslanik Ali Salatu Osram, fa enna yustajabu lahu. Pa kako će se tom čovjeku odazvati? Kako će se tom čovjeku odazvati na tu njegovu dovu? Kako će se, draga braća, odazvati čovjeku na dovu čije je put zapljan grijesima? I zato ovdje ponovo vidimo jednu stvar, a to je opasnost grijeha. To je opasnost grijeha. Posebno što treba da obratimo pažnju. Da li ima možda kod nas nekih grijeha na koje ne obraćamo pažnju? Na koje ne obraćamo pažnju? Nismo svjesni možda da su to grijesi koji nam ugrožavaju život. Koji nam ugrožavaju život. Jer čovjek uvijek koju god ne daću vidi u svom životu, vidi da je uzrok tome šta? Vidi da je uzrok tome da su to njegovi grijesi. Znači, čovjek koji je pametan, čovjek kojem je Allah Đelešanu podario nur imana kada mu se nešto desi, on gleda u sebe. Međutim, ljudi koji, kojima Allah Đelšanu nije podario iman, kojima nije podario nur imana, njima problemi koji se dešavaju, oni uvijek u drugim traži. Pa kaže problem u tome, problem u ovome, pa problem u ovom prijatelju, pa problem u majicu, problem u babi, problem... Uvijek gleda da je problem u nekom drugom i traži ga. I ako nije on traži, u nekom da ga vidi. Međutim, vjernik, kome Allah Đelšanu podario iman, svaki problem, on gleda da je problem u njemu i u njegovom odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je jedna stvar koju nam govori Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik alaihi salatu wa Međutim, ponekad i čovjek koji je musliman, koji je mumin, ovu stvar ne može da dokući. Pa kaže, kako? Ovo ovaj je mi učinio zulum. Jesi li ti možda učinio nekad nekome zulum? Pa da ti Allah Đelešanu vratio taj zulum preko tog zulumčara. Sjeti se imaš li ti zuluma? Jesi li ti učinio zulum nekome? Pa da Allah Đelešanu ti taj tvoj zulum vratio preko nekog zulumčara koji ti je poslao da učiniš isto ono što si ti radio drugim. Međutim, što je Allah Đelšanuhu, što nam više daje imana, čovjek više ove stvari i pojave razumijeva. Uglavnom, draga braćo, ako je ovo stvar, ako nam Allah Đelšanuhu ovdje u Kur'anu navodi primjer ovi mladića koji su krenuli ovo jedno ovako hajdili djelo, A to je da ostave taj dunjaluk radi svoje vjere i da bi se čuvali vjeru. Allahu Đalešanu su putili to da im Allah Đalešanu to olakša. Jer bez Allahove milosti nema nikakvog uspjeha. Bez Allahove Đalešanu milosti nema uspjeha ni na dunjaluku, niti na ahiretu. I može li čovjek onda da se osnovi na sebe i na svoja djela, da misli da će ostvariti neki uspjeh na dunjaluku i na ahiretu. Pogledajte poslanika alihi salatu wasalam. Pogledajte poslanika alihi salatu wasalam kada podučava tome ashabe, i podučava generacije posle njih. Pa kaže poslanik alejhi salatu wasalam, niko od vas neće ući u džennet sa svojim djelima. Pa kaže ashabi, niti Allahu postanč, kaže ni Allah, nija. Osim kaže da me Allah da obuhvati, osim da budemo obuhvaćeni Allahu milosti. Da me Allah djelašanu obuhvati sa svojom milošću, tada ću ući u džennet. I zato uvijek svaki uspjeh prepuštamo i se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, draga braćo, Čovjek krene hajli stvarima. Kreneš putem da naučiš Kur'an. Što smo prošli put skrenuli posle predavanja, paži na to. Hoćeš da naučiš ispravno i pravilno učiti Kur'an. Hoćeš da naučiš određen dio Kur'ana na pamet. Hoćeš da postaneš hafiz. Hoćeš da završiš fakultet. O bilo kojim naukama da se radi. Hoćeš da to bude lahko. I misliš da je to lahko stvariti. Međutim, pogledaj, jesi li Allahu subhanahu wa ta'ala koliko puta uputio dovu da ti Allah Đelešanu olakša to pa da naučiš pravilno učiti Kur'an. <clears throat> Pa da, da postaneš hafiz. Pa da postaneš ovo. Pa da postaneš ovo. Znači, vidjet ćemo da ovu stvar kod sebe zapostavljamo i mislimo da je dova nešto što smo razumeli. Međutim, vidjet ćemo ako učimo Kur'an, Allahu Đelešanu u knjigu, da nam Allah Đelešanu na različite načine ju više kazivanja nam spominje i daje nam do znanja kako je doba ta koja je uzrok uspjeha koje je Allah Đalešanuhu dao poslanicima i koje Allah Đalešanuhu dao dobrim ljudima, onima o koji nama govori u svojoj plemenitoj knjizi. Druga stvar što ćemo vidjeti ovdje kod ovih mladića. A to je, šta je to, da tako kažemo, da postavimo pitanje, šta je to što je natjeralo ove momke da ovo učine. Po jednom predanju se kaže da je tog dana bio praznik u ovom narodu, gdje su ovi mladići živjeli. Bio pra praznik gdje se činilo ono sa čim Allah Đelšanu nije bio zadovoljan. Gdje se klalo radi nekog drugog, a ne radi Allaha. Gdje se radilo ovo, gdje se radilo ovo. I da su ti mladići na dan tog praznika, da su počeli da izlaze jedan po jedan. Da se odvraće, da se onaj, odvajaju od tog teferića. Znate ono kako je teferić, i da uvijek ima nekad neko se odvoji, jedno ili dvoje se odvoje radi nečega. Tako su ovi mladići počeli da se odvajaju jedan po jedan. I počeli su ono da pričaju, što bi se reklo slučajno, i da kažu, ja nisam zadovoljan s ovim što ovaj narod radi. Pa ova reku, nisam nija zadovoljan, nisam nija zadovoljan, nisam nija zadovoljan. Sve tako dok i nije bila jedna skupina. A rekli smo da iz kuranskog izraza fitjetun, da možemo zaključiti oblik, e, na način na koji se kori oblik ove riječi, a to je džem'u lukilla, da ukaziva da je bilo ispod deset, da je bilo manje od ovih mladića. I da su onda oni rekli, hajdemo u pećinu, sklončemo se u jednu pećinu. Jedan od njih je rekao, ja znam jednu pećinu, gdje moj otac sklanju, ona, gdje bi znao skloniti stoku, hajvan, pa hajmo tu pećinu da se sklonimo. I tamo su otišli, onda su zaspali, ostali su 300 godina. Međutim, jedno drugom kazivanju se kaže da je vladar čuo da ima skupina mladića koja ne obožava ono što obožava drugi narod, ne obožava kipa, nego da obožava i Allaha jednog jedinog. I da je zovno i rekao šta to radi. Pa da su oni pred njim rekli, to ćemo kasnije vidjeti u ovom jednom ajetu, da su rekli obožavamo Allaha Đerlašanu jednog jedinog. I da mi onda on rekao, imate toliko i toliko, ili ću vas pobiti. I da su onda oni u tom periodu koji im je dao da razmisle o tom svom govoru, da su onda sklonili u pećinu. Međutim, bilo, kako bilo, bilo čemu da se radi. Šta je to natjeralo? Te mladiće da ostave taj život u kojem su živjeli i da odu da žive u jednu pećinu. Draga braćo, nije ništa drugo nego jak oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Jak tevakul, jak oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala koji su imali pa su uradili ovu stvar, a pazite, nisu bili poslanici. Ovi mladići nisu bili poslanici. Međutim, Allah Đalešanuhu je njihovo kazivanje spomenuo u kojoj svojoj knjizi? Spomenuo u Kur'anu. U posljednjoj objavi. Kazivanje koje će se učiti sve do sudnjeg dana. Ne samo da je spomenuo njih, nego onaj pas koji je krenuo sa njima. Koji je, za, koji je bio ispred te njihove pećine. Allah Đalešanuhu ga je spomenuo da se spominje sve do sudnjeg dana. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتُ نَدِرَعَيْهِ بِالْوَسِيدِ I njihov pas je bio ležo pružiti noga ispred te pećine. Pa je Allah Đelešanu tog psa, što je bio sa njima, spomenuo u Kur'anu koji će se učiti sve do sudnjeg dana. Što znači da su ovi mladići svojim imanom zaslužili da budu spominjani sve do sudnjeg dana. Jer tako je slučaj sa hidli ljudima. Ljudi koji su od hajra. Allah Đelešanu u njihov spomen ostane se do, ostavi se do sudnjeg dana. Ostavi se do sudnjeg dana. I zato kaže jedan od učenjaka Selefa, kaže ahlu sunnati ja'išun wa ja'išu zikruhum. Kaže ahli sunnat živi, učenjaci ahli sunnata, oni žive i živi sjećanje na njih. I živi sjećanje na njih. Kaže u ahlu bid'a je mutun wa je mutu zikruhum. A kaže novotari. Oni umiru i oni kad umru, umire i sjećanje na njih. Oni kad umru, <clears throat> umre i sjećanje na njih. Samo ovdje Neko je braći spominio i govorio. Pre nekoliko dana smo bili dole u Sanđaku, u Novom pazaru, na, otvore, na otvorenju jedne škole Kur'ana. Jedne škole Kur'ana, <clears throat> koja se zove po jednom pazarskom hafizu. Ismail Efendi Filipaliću. To je bio jedan hafiz, novopazarski hafiz, ujedno je bio i muftija. I zateklo ga je zate koga je život, odnosno događaj komunizma, su ga zatekli, a bio je jedan od najuglednije uleme u tom vremenu. I normalno ono što je bilo, što znamo, što smo slušali da se dešavalo u komunizmu, jeste da su tada žene ovdje kod nas počele da skidaju zarove. Znači, do tada nije bio običaj žena da hode od krivenog lica. Međutim, kada su došli komunisti, tada su počeli zarovi da se skidaju. <clears throat> I udba je tada došla ovom hafizu, ovom mufti, i rekla mu je, došlo je vrijeme da se zarovi skidaju. Međutim, ljudi ovdje i žene ovdje ga neće skinuti, sve dok ti ne izdaš fetvu da žene skidaju zarove. Sve dok ti ne izdaš fetvu da žene skidaju. I zato smo došli ovdje kod tebe i tražimo od tebe da izdaš tu fetvu. On je rekao, <clears throat> ja tu fetvu ne mogu izdat tako lahko. Ostavite me, kaže, do ujutru, i onda kod mene dojstvo ujutru, ja ću vam reći svoje mišljenje. I oni su otišli. Međutim, taj čovjek, taj čovjek je više volio da umre, da umre ujutru, nego da po tom prisilom da izda tu petu. I taj čovjek je <clears throat> tu veće posle noćnog namaza, posle jacije namaz, počeo dobavlja noćni namaz. <clears throat> Noćni namaz u kojem je vjerovali ne. Molio Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari smrt prije nego što ujutru udbaši dođu. Da mu podari smrt prije nego što ujutru udbaši po njega dođu. I dobio je, dobio je, dobio je, a dok nije osvano, Allah subhanahu wa ta'ala mu je dozao dušu. Ujutru kada su došli, našli su Hafiza Ismaila da je preselio. Međutim, dobio je, dobio je čitavu noć da mu Allah Đelešanu podali smrt. Međutim, da ne dočeka, da kažemo to poniženje, to prisilu, da izda i da bude sebe da muslimanka skine ono što je od njezine vjere. Ono što je od njezine vjere i ono što se praktikuje još od žena Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam za razliku od onih danas koji govore, kada govore o pokrivanju žene i kažu, kažu da žena pokriva lice, kaže to nema nikakve osnove. To nema nikakve osnove. Međutim, pogledajte kako je prava tradicionalna ulema sa naših prostora, kako je doživljavala tu stvar. Iako kod te stvari postoji razilaženje kod islamskih pravnika, kod islamskih učenjaka. Da li je obaveza žene da pokrije lice ili ne? Međutim, svi su složni da joj je pohvalno. Svi su rekli da je pohvalno. Ali su se razišli da li je obaveza ili nije. I kogod kaže da to nema osnove u islamu, taj čovjek najmanje možemo reći da laže. Najmanje možemo reći da laže. Je takve stvari, da kažemo, su došle i u govoru ashaba, tumačujući neke kuranske ajete, kao što je došlo mnogobrojnim hadisima od Buhari i muslima i tako dalje. Međutim, pogledaj, ovaj čovjek, njegov spomeni je ostao sve do dan danas. I danas je naša skupina mladića, koja hoće da postanu hafizi Kur'ana i svojoj školi su dali takvo ime. Znači što znači da Allah Đerlašanu kada je neko na hajru ostavlja njegovu spomenu sve do sudnjeg dana. Taj čovjek ne želi da se on spominje. Ne radi to radi spomena. Ali Allah Đerlašanu sačuva njegov spomen. Pa tako isto vi mladići. I svi ljudi hajrli iz ovog umeta. Allah Đerlašanu je sačuvao njihov spomenu na osnovu jačine njihovog imana. Na osnovu njihovog oslanjanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zamisli tog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala. I zamisli tog ubjeđenja. I zamisli tog imana. Da dođeš i da doviš Allahu subhanahu wa ta'ala da ne dočekaš sabah. Zato što znaš da ako te Allah Đalešanu poživi poslije tog sabah namaza, da možeš biti iskušan i da ćeš biti iskušan i da možeš da dođeš sa stvari koja neće biti od hajra za tvoju vjeru. I zamisli tog imana sami ste te duše, kako ta duša živi sa Allahom subhanahu wa ta'ala, koja ima toliku, znači, nema ta duša, ne zna za ovaj dunjaluk. Ovaj dunjaluk je prolazan. Samo je Allah subhanahu wa ta'ala vječan, samo je ahiret vječan. I dođe čovjek i moli Allah subhanahu wa ta'ala, pa da je mogu da kaže, upriseli sam. Biću priseljen. Prisiljen. Međutim, musliman ima ponos. Musliman ima ponos koji se drži. I ne da svog ponosa. Ne da svog obraza. Umire sa svojom vjerom, ali umire sa svojom vjerom. Za razliku da Allah Đelešanu sačuva od ljudi koji prodaju svoju vjeru. Za jedan dira, dinar ili za jedan dirham. Ko što je to došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa svi ovi mladići da kaže, ako pogledamo ovaj događaj, vidjet ćemo da ono što je natjeralo, što je bio uzrok da učine ovo, imali su smjerosti. Međutim, šta su radili? imali su toliki osnovnost na Allah subhanahu wa ta'ala da su bili dovoljno jaki, snažni da kažu mi ovo sve ostavljamo Allaha radi. Mi sve ovo ostavljamo Allah radi i Allah, Allah će nas pomoći. I zato, drago braćo, ako pogledam na tevekul, na osnovnost na Allah subhanahu wa ta'ala, vidjet ćemo kako Allah jala šanuhu nam govori o tevekulu. Ne govori nam Allah jala šanuhu o tevekulu kao da je to nešto pohvalno. Eto no, hajde budite, ali lijepo je da budete. Ona, da se oslonite ponekad na Allaha. Allah Đelešanu kaže وَعَلَى اللَّهِ fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pa na Allaha se oslonite ako ste mumini. Ne kaže ako ste muslimani, nego ako ste mumini. Što znači na, ako se na Allaha ne oslonite, ako nemate snage da se na Allaha oslonite u svojim stvarima, u svom životu, onda niste mumini. Onda nemate pravi iman kod sebe. I zato, draga braću, stvar oslanjanja na Allaha subhanahu wa ta'ala je velika stvar u kojoj čovjek treba da razmišlja treba prije svega da vidi, da nauči šta je to osnovnost na Allah subhanahu wa ta'ala. I obavezan osnovnost na Allah subhanahu wa ta'ala. Šta da se nađe kod mene? Pa da budem od onih koji se pravo i ispravno oslanjaju na Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte Allah Đelšanu nam. Sve ovaj primjer, primjer poslanika, iskušenja, sve je to primjer tevakula. Primjer osnovnice na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. bacaju ga u vatru. Bacaju ga u vatru. Međutim, on je bio bio je ubjeđenja da će ga Allah Đelešanu spasiti. I bio je ubjeđenja da će Allah Đelešanu udati da hajli bude ishod. A nije, ne mora uvijek značiti hajli ishod da bude da čovjek ostane živ. Mi ponekad mislimo da je samo hajli ishod ako čovjek ostane živ. Ne. Nekad može biti hajli ishod da čovjek umri. Da čovjek presali. Da čovjek bude ubijen. Da čovjek postane šehid. Međutim, da Allah Đalešanuhu sa tim činom sačuva njega i njegov iman od iskušenja i da Allah Đalešanuhu da generacijama posle njega da se povedu za njegovim djelom i za njegovim činom. Pogledajte Musa ibn Umeira. Jednog od najvećih ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Jednog od najvećih ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Kada je preselio? Nije dočekao da poslanik, sallallahu alaihi wasalam, uradi ovo, ni mnoge stvari nije dočekao. Međutim, Allah Đalešanu je dao da se generacije povedu za Musa ibn Umeirom i za onim žrtvovanjem za Islam ko što je činio Musa ibn Umeir. I zato Allah Đalešanu nam navodi primjer poslanika koji su ubijeni. Wa ka min nabijin. Koliko je bilo poslanika? Ko? Allah Đalešanu navodi na govori o poslanicima koji su bili ubijeni. Poslanik od Allaha Đalešanu, međutim ubijen. I zato nije hajr i sršetak uvijek. Ponekad može biti hajr i hajr i sršetak ishod. Da čovjek presali. Međutim, da, ga, da Allah Đalešanuhu sačuva njegovu vjeru. Da Allah Đalešanuhu sačuva njegovu vjeru. Zbog čega Allah Subhanahu wa ta'ala ove mladiće uspavo 300 godina? Evo postavljam sad jedno pitanje. Zbog čega Allah Đalešanuhu ove mladiće uspavo 300 godina? Uspavo je da budu ajet, da budu dokaz ljudima. Međutim, uspavo je da sačuva njihovu vjeru. Allah Đalešanuhu uspavo da sačuva njihovu vjeru. Svi ti vremeni koji su prolazi, bili su vremena paganskih vladara, koji nisu obožavali Allah subhanahu wa ta'ala. I Allah je i svoje ljubavi i milosti prema njima. Nije htio da budu iskušani. Nego je čuvao njihova tijela, čuvao njihov iman. Da na tome je zaspu. Kako ne bi došli u iskušenje. I onda kada je došlo vrijeme vladara koji je obožavao Allah subhanahu wa ta'ala, thumma ba'asnahu. Onda smo ih, kaže, probudili. Onda smo i probudili. I da ljudi vide dokaz u tom njihovom slučaju. I zato kaže Allah Đelšanu na koliko mjesta U Kur'anu nam navodi primjer oslanjanja na Allah subhanahu wa ta'ala i primjer sigurnosti u Allah. Pogledaj to Ulema kada govori o oslanjanju na Allah subhanahu wa ta'ala, govori o jednoj stvari koji se zove stjeka, koja se zove sigurnost. Koja se zove sigurnost. A to je da budeš siguran u Allaha subhanahu wa ta'ala da će ti dati ono što ti je obećao. I ove dvije, bez ove stvari, bez, bez sigurnosti, da budeš siguran da će ti Allah Đalešanu dati ono što ti obećao, ne može da se nađe pravi tevakul. Pravo oslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte primjer majke Musa alaihi salam. Še Allah Đalešanu joj kaže, wa uhajna ila ummi Musa, narodi aji. Kada se Musa alaihi salam rodio, mi znamo kazivanje da je bilo vrijeme kada su ubijali mušku djecu, kada su ostavljali žensku djecu, i tada se rodi Musa alaihi salam rodi se u vremenu, u teškom vremenu. I Allah Đelešanu objavi njegovoj majici. Wa auhajna ila ummi Musa en ardiha. Kaže, mi smo objavili Musa ovoj majici da ga doji. Doji ga. Boji se za njega, i doji ga. Fa iza hifte alejhi fa alqihi fil jam. Međutim, kada se prepadneš za njega, kada te ufati strah da će doći stražari, faraona, da će ga naći, kada osjetiš da je došlo to vrijeme, ti ga fino zamotaj to dijete, ko se beba zamotava, stavi ga na jedan splav, fa alqihi fil wa alqihi fil. I onda ga kaže pusti. Pusti ga kaže u rijeku. Koju rijeku? U Nil. Znate kolika je Nil rijeka? Nije Nil ko što je Neret. Znači to je more u odnosu na Neretu. Pa ti kaže kada se prepadneš, pa iza hifti, alejhi, kada se prepadne za njega, fa alqihi fil. Onda ga kaže baci u rijeku. Subhana, majka da paci svoje dijete u rijeku. Majka da baci svoje dijete u rijeku. Međutim, ovdje Allah Đelešanu i sobraće i kaže baci ga. Wala takhafi wala tahzani. Ali kaže nemoj se žalostiti ni strahovati. Wala takhafi wala tahzani inna raduhu ilayki. Nemoj strahovati, nemoj žalostiti, mi ćemo ti ga vratiti. Allah Đelešanu kaže mi ćemo ti ga vratiti. Waja'iluhu min al-mursalin. I učinit ćemo da bude od poslanika. Znači, zamislite te sigurnost u Allaha subhanahu wa ta'ala. I sigurnost ove riječi Allah subhanahu wa ta'ala, koliko je bila sigurna. U te riječi nemoj strahovat, nemoj se žalostiti. Mi ćemo ti ga vratiti, da jedna majka uzela svoje djete i postala. Evo neki ide. Međutim, Allah je lašanu ga se čuva. I imala je osnovnac na Allah subhanahu wa ta'ala da uradi ono što Allah je lašanu naredio. Jer osnovnac na Allah subhanahu wa ta'ala, draga braćo, biva u izvršenju onoga što Allah dželle Đelešanu naredio i klonjanju onoga što Allah dželle šanu zabranio. Ove dvije stvari biva osnovan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mora nešto da uradiš. Što Allah dželle Đelešanu, međutim bojiš se. Bojiš se da ako ostaviš haram posao, da ćeš ostati bez nafake. Bojiš se da Kur'an ne ovo, ako počneš klanjat, da ćeš ostati bez nafake, da ćeš sa problema. Ne boj se. Osnovan se na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu će ti pomoći u svakoj tvojoj stvari u činjenju što ti Allah Đelešanu naredio i u klanjenju onoga što ti Allah Đelešanu ako se osloni na Allah subhanahu wa ta'ala. I zato Ibn Qajim rahmetullahi alaihi kaže Ibn Qajim rahmetullahi alaihi kaže da bolest vjere u stvari nije ništa drugo osim da čovjek bude bez vjere ili da čovjek bude sa vjerom međutim da nema tevakula. Zapamte dobro ovu riječ Ibn Qajima. Kaže da je bolest vjere se, da imaju dvije vrste bolesti. Prvo je da čovjek ne bude bez vjeri. Znači da mu Allah Đelešanu oduzme vjeru. To je najveća bolest. Ili da čovjek ima vjeru, međutim nema tevakula, nema osnovna, osnovna, osnovna se na Allah Đelešanu. Šta to znači? Imaš vjeru, međutim ne smiješ. Znači to isto nekom Allah Đelešanu dao snagu, međutim ne smije. Kakve, kakve fajde od te njegove snagi? Kakve je fajde od te tvoje vjere? I od tog znanja što ti Allah Đelešanu podario, ako ne smiješ, da se upustiš u ono što ti Allah Đelešanu naredio. Pa da izvršavaš ono što ti Allah Đelešanu naredio i da se kloniš onoga što ti Allah Đelešanu zabrani. I zamislite da čovjek onda čita svoj život provede, provede razmišljajući o tome kako li ova vjera lijepa. Kako je mašala Islam lijep? Islam naređiva to, Islam zabranjiva to. Međutim, ti daleko od svega toga. Jel kažeš kako je lijep sunnet poslanika, alihim salatu wasalam. Međutim, nemaš hrabrosti da radiš ono što je poslanik alaihi salatu wasalam radi. Kažemo, subhanallah, kako je lijepo, kako je poslanik sallallahu alaihi salam jeo. Kako je lijepo, kako je poslanik sallallahu alaihi salam spavu. Kako je lijepo, kako je poslanik sallallahu alaihi salam se lijepo obraćao ljudima. Međutim, nemaš snage da smogneš da i ti činiš tako ko što je činio poslanik sallallahu alaihi salam. Međutim, ovi mladići su, draga braćo, spojili dvije stvari. A to je da su spojili znanje i djelo. Spojili su znanje i djelo. I to njihovo vjerovanje, u Allaha Đalašanu jednog jedinog i što su spoznali da Allah Đalašanu jedan jedini gospodar je odvelo da to gospodara obožavaju. I da čita svoj život posvete tom gospodaru subhanahu wa ta'ala. Međutim, danas ljudi, koliko je danas ljudi, na primjer, ima neki problem. I ljudi kod nas očinom kad imaju neki problem, odmah misle da su džini. Ljudi čuli ono zapisi, siheri, džini ovo, ono, i nešto, ne zavoli se, a, Nema više doktor, ne ide doktor, sad su džini. Znači, glavna stvar, razumiješ, zabolite ruka džini, zabolite glava džini. Znači, danas su ljudi, zato što su, da kažemo, možda prokupirani sa tim, što su zapostavili vjeru, a čuli su o tim stvarima, ili da kažemo, e, bili su daleko od vjere, pa je malo vjera došla do njih. I čuli su da imaju džini, čuli su da imaju šeitani, čuli su da imaju meleci, i sad sve što imaju, kakvi god imaju problema, ljudi misle da su džini. Prvo te zaboli stomak, hini doktor, reci doktor, boli mi stomak. Ako ti doktor dadne lijet, pa vidiš i dalje te boli stomak i kaže, sine, u redu ti je stomak. Međutim, te i dalje boli stomak i e onda možeš vidjeti jesu to džin. Međutim, osnova je kod čovjekovi da kažemo fizički poremećaja, da su to bolesti. I Allah poslanik alaihi salatu wasalam je rekao da, da svaka bolest ima lije. Međutim, danas ljudi imaju taj veliki vakum, tu veliku prazninu. Nema te duhovnosti. I onda ljudi zato idu tim nekim, da kažemo, duhovnim pravcima koji su daleko od Kur'ana i sunnata. I zato vidite, na primjer, primijetili ste kako se budizam širi na zapadu. Znači koliko ima ti neki, da kažemo, poznati ličnost koji su postali budisti. Zbog čega? Zato što ta, sav taj zapad je temeljni na samoj materiji. Nema ništa duhovno kod njih. I bilo koja god budaleština da dođe tamo sa istoka, ljudi po, u to počnu na vjeru. Mi, ja sam imao jednog šeha svog, pred kojim smo ovako učili, taj šejh uh, je u isto vrijeme bio, on je bio uh, on je inženjer, naftni inženjer. Međutim, iz jedne ulemanske porodice, tako da su ono, što se kaže, u kući pokupili to veliko znanje. Međutim, vam, kada je došlo vrijeme fakulteta, ono, upisali su ove, ona, ove nauke, tako da od toga živa, da ovo vamo što rade, rade, fi se bilila, rade, čisto Allaha radi. I kaže, kaže, ja sam jedne, jednom ovaj šejh na priču, jedne prilike bio, kaže, u Londonu, na nekoj praksi. Znači, radio smo u nekoj firmu, u nekoj praksi. I kaže, bio je čovjek, potrafilo se, kaže, da sam radi u kancelariji zajedno sa jednim čovjekom, na muslimanom, britancem. Kaže, koji je svako jutro donosio jednu, donosio jednu bocu, na kakav sok, pod radnicima sok i to pio. I kaže, svako jutro vidi mi, jedemo ja jedem sandvič, on jede sandvič, ja što ja znam, pijem taj taj sok, on ima neki svoj sok. Međutim, kaže, ne znam koji je sok, koja je vrsta soka. Bilo je, kaže, nešto žuto. Uglavnom uspostavilo se da taj čovjek čitavo jutro da je pio svoju mokraču. Da umjesto soka da je pio mokraču. Zbog čega? Kaže ja sa tako kaže tu ono bio u zabludi, hodo, hodo, tražio, kaže dok nisam našao neku vjeru u Indiji, koja kaže da čovjek toliko treba da e, glavni uzrok za uspjeh je da čovjek da čovjek porazi svoj nefs, porazi samog sebe, svoje strasti. A kaže, najbolji način je da radiš ono što ti najugavnije. A to je, kaže, da piješ svoju mokreću. I kaže, zato mi, sljedbenici ovog pravca, kaže, mi pijemo svoju mokreću. Da lađe lašanu sačuva. Znači, pogledajte u kakve ljudi stvari idu radi toga što nema kod njih, glavne, što nema zdrave osnove za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Što znači, draga braćo, da te stvari. Uglavnom, da se vratimo, danas ljudi kod nas, kad ima neki problem, ono, Ima kod sebe malo vjere, odmah traži nekog efendiju, traži hafiza, traži hađu, da im bogat riješi problem. I onda dođe čovjek, počne s tobom pričati, ima problem ovo, ostavila me cura, ovo, našlo, našla drugog, ja e, imam još jednu curu, ovo, ono. Znači, u velikom slučaju ti ljubavni problem. Ljudi sad misle, Međutim, što je najveći problem. Ljudi misle da ti sada njemu ono, dodirnu ga, ko čarovnjak iz oza, i da će, se sve, da će sve biti kako treba. I ljudi misle, znači da je samo zapis neki zapis, ima li bogat neka dova, da ja učim. Međutim, kad kaže, Allah, robe, prva stvar je da obavljaš namaz. Boga mi dobavlja namaz, kako će ja se dobavljati? Kaže, ima hođa, kaže, na bradni, samo zapiše i gotovo, nema namaza, nema panja, nema ničega. Međutim, draga braćo, znači osnova je za ovo da čovjek ako bude pri vjeru, da će manje biti podložan takvim napadima i utjecajima, nekako bude od koji se ne drže, Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Ako bude od onih koji se ne drži Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I zato, znači prava vjera, iskrena vjera, istinska vjera, vjera istine, je da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala u svakoj sekundi svog života. Da nema nijedne sekunde tvog života da nije u ibadetu. Da nisu ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala i to je ono radi čega te stvorio tvoj gospodar subhanahu wa ta'ala. Da robuješ samo njemu subhanahu wa ta'ala. I zato vi mladići su skonti, Allah jedan, Rabu samavati wal abad, gospodar nebesa i zemlje. Allah Đelešanu, taj koji je gospodar nebesa i zemlje, on jedini zaslužuje da se njemu čini ibadet. On jedini zaslužuje da se njemu čini ibadet. To je, draga braćo, vjera istine. I to je ono čemu nam Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kazivanju govori. Zatim ono što također zadržat ćemo se još na jednoj pouci. A to je da iz ovog kazivanja vidimo nakon što smo vidjeli važnost dove i važnost evakula da vidimo jednu stvar, a to je riječ istine. Ovi mladići su došli pred, pred ovog vladara i rekli su rabu se mavati ulart. Gospodar nebesa, nebesa i zemlje. Ovi mladići su pred jednim nepravednim vladarom koji može da radi ono što radi. Znači svaki vladar je da kažemo moćan kada u pitanju ono što se nalazi u njegovim rukama može da ih ubije, može da učini ovo, može da učini. Međutim, ti mladići kada su stari pred ovog vladara, rekli su Rabbuna, Rabbu sama vatil art, naš gospodar i gospodar nebesa i zemlje. Len ne do'ova min duni ilah. I mi se nećemo klanjati, ni moliti nikakvo božanstvo sam Allah. Lekad kulna idem šatata, mi bi kaže tada da bili daleko od istine. Haula i qawmu netakadu min duni ani. Kaže ovaj naš narod, ovo je sve po jednom mišljenju, mu sve ove riječi se oni obraćaju vladaru. Kaže, ovaj naš narod je uzro božanstva od Allaha subhanahu wa ta'ala. Laula ja'tuna alaihim bi sultanin bejim. Zašto ne dođu sa ispravnim dokazom. Zašto ne dođu sa ispravnim dokazom za ovo njihovo obožavanje ovih božanstava? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا A kaže, ko je veći zulumčar od onoga koji na Allaha iznosi laži. Kao što sam rekao, po mišljenju jednog broja mufesira, među njima imam Taberi, imam Kurtubi, šeheh Džemaludin al-Qasimi, da su ovi mladići s odnovnom kazivanju što smo poč spomenuli na početku predavanja, da su ovi mladići došli pred vladara, da je zovno. I da su rekli njemu u lice ove riječi. Znači, jačina njihovog imana ih je navela na to da uopšte pred sobom nisu vidjeli vladar. Da nisu vidjeli neku snagu, da nisu vidjeli neku moć. Vidjeli su samo da trebaju reći riječ istine. I rekli su te riječ istine. I zato, kada je, jedne, uh, ima jedan učenjak šafijskog mezeba koji se zove Iz ibn Abdissalam. On je imao nadimak sultanu ulema, sultanu ulemi, vladar ulemi. Toliko je bio poštovan da su ga, pazite, ulema, neulični svijet, da su ga prozvali sultanu ulema, sultanom ulemi. Znači, zamislite koliki ugled živo. Tad je u Šamu bio običaj, bio jedan običaj, da kada vladar izađe, kada izađe pred ulemu, ono znate, ko što i danas nekada gledate, znači, e, kralj ima prijem uleme, znači samo dođu u šejihovi ulema, posebno. Tako jedan, u, u njegov vrijeme, jedan vladar u Šamu, kada bi izašao pred ulemu i pred svijet, oni bi mu se naklonili. Znači ono, ko malo mu čine ruku, oni bi mu se naklonili. I jedan broj ulema je to prihodio. Hajde, ono, šta ćemo, mora se. Ko što je nas ljudi, kaže, šta će narad, tako najko, idemo i mi tu. I tako bi oni da se Allah Đelešanu sačuva, mu se naklonio. Međutim, kada je to vidio iz, iz Abda Abdissalam, ovaj učenjak, došao je pred vladara i rekao, ne znaš li ti da je to zabranio poslanik sallallahu alaihi sallam? I savjetovo ga. I nagrdio ga red toga što dozvoljava da mu se ljudi klanjaju. Da mu se ljudi naklanjaju. Uglavnom tu ga je posavjetio. Da sad kratimo kazivanje. Poslije tog kazivanja su došli mu oni, jel ona druga olema koji su to gledali, e, rekli su, tako nam Allah, mi smo se bojali, mi smo samo gledali kad će doći na uzak, kad će ti glavu otkinuti. Ti kaže da dođeš pod vladara i da mu kažeš kako tako činiš, kaže mi smo samo čekali trenutak kada će ti glava na jednu stranu, a tijelo na drugoj strani. Kaže on njima, kaže Allah mi. Kaže ja, kaže kada sam se njemu obraćao. Kaže ja, meni je, kaže, bilo svejedno obraćao se njemu ili kaže obraćao se običnoj mački. Kita. Kaže, bilo mi je sjedo predavno nalazi ili se čovjek ili se nalazi, kaže, obična mačka. To je u tom trenutku Allah Đelešanu je dao tu snagu. Te uopšte nije, kaj, ma kakav ledar bala. Ako je Allah Đelešanu to rekao, ako je to Allahu hak, ako Allah to zabranio, onda ima da ti to kažem bilo u kome je da se radi. I to je vjera, to je islam. Riječ istine se kaže bilo kod je u pitanju. A ne da kažemo kada je ono obični svijet, onda ružiš onda ružiš. Međutim, kada dođu ljudi koji su na pozicijama, onda koji god da budalašnu ka, kažu ti kaže mašala. Jesi, ima to neke ostavi. Bilo kako budalašnu da kaže, on pa će reći mašala. Jesu, o kako si muda, Allah akbar. Sve pamir da kaže, prospa mu se iz njega. Međutim, zbog čega? Zato što srca ljudi su vezana za dunjalk. Međutim, zato kaže poslanik aleyhi salatu wasalam, zato kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji je zabilježi imam Ahmed, od Ebu Mame, da poslanik alaihi salatu wasalam kaže afdalul džihadi kelimetul haq anda sultani džair. Pa je zapamte dobro hadis Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. Da poslanik alaihi salatu wasalam kaže najbolji je džihad, najbolji džihad je kaže riječ istine kod nepravednog vladara. Najbolji džihad, najveći stepen džihada je riječ istine kod nepravednog vladara. I zato vidite da hvala Allahu džalla šanuhu ovaj naš ummet kroz svoju istoriju, ima učenjake. I zato jedna od postavki u, našem, u našoj akidu, u akide ahli sunnata vel džemata, jeste poštivanje uleme. Da se kaže da su naša ulema, da su to najbolji ljudi. Misli se naša ulema na Kur'an, koja je na Kur'anu i sunnatu poslanika, alaihi salatu wasalam. Ulema koja je na Kur'anu i sunnatu poslanika, alaihi salatu wasalam, to su najbolji ljudi iz ovog ummeta. Za razliku normalno od uleme, koja je sklona dunjaluku, je poslanik, sallallahu alaihi wasalam, rekao, u kontekstu više hadisa da sto to ljudi. I da sto ljudi koji stoje na vratima džahnama i pozivaju ljude u džahnama. Međutim, ulema koja je na Kur'anu i sunnetu Allahu wa akustanika alaihi salatu wasalam, to su najbolji ljudi u umetu. I zato ćete vidjeti od vremena ashaba, od poslije smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam pa do današnjeg dana, kako je Allah djelašanuhu u, ovoj, u ovom umetu dao uleme i učenjaka koji se ne boje ne boje se riječi istine, pa makar njihov život došao u pitanje. Pa makar njihov život došao u pitanje. I zato samo prevrte sada u vašim glavama od, da kažemo, Ebu Bakr radijallahu ta'ala anhu, kada se suprastavio, kada se borio protiv otpadnika, protiv onih plamena, pa preko imama Ahmeda, koji kada su svi stali na stranu Mu'tazila, kada imam Ahmed jedan bio jedini, zamislite, jedini u tom vremenu u Bagdadu i šire koji je ustao i rekao to je neispravno. A bilo oni koji su znali da je to neispravno, međutim nisu smijeli da kažu. Imam Ahmed je ustao i rekao to je neispravno. A to je bilo mišljenje sa kojim su došli Mu'tazile da je Kur'an stvoren. A mišljenje Ahli Sunnata al Jamaata jeste da je Kur'an vječan, jer to je Allahov govor, to je Allahov osobina. Međutim, Mu'tazil oba sekta je došli rekli su jok Allah je lašanu, Allah je stvorio Kur'an. I zato Imam Ahmed u zatvoru je rekao kaže da nije bilo, da nije bilo, kaže jednog griješnika, jedne pijanice, kaže po posusto. Ne bi imao toliku snagu. A to je kad ima Mahmed bio u zatvor. Ima Mahmed je bio u zatvor za vrijeme trojice halifa. Trojice halifa se smijeli, Imam Ahmed, Ahmed je bio u zatvor. I sa njim u zatvor bio jedan čovjek koji su dobili u zatvor radi alkohola, radi pijenja i griješenja. Međutim, znao, imao je ispravno znanje. I onda kada je zamislio, znači, pazite, Imam Ahmed kaže, udarale su me, udarale su me, udarale su me, dok ne bi pao nesvijest. Pa me opet, pa bi došao sebi, pa me opet udarale, udarale, udarale, dok opet ne pao nesvijest. I normalno čovjek godinama u takvom okruženju ponekad kaže, pa dobro, evo reću. Međutim, tad ovaj čovjek koji je bio zajedno sa njim zakon, koji je bio što se kaže pijanca, rekao mi je, Ahmede, ako ti sada, ako ti sada kažeš, svi će ljudi se povezati. Jer bi ljudi su, ljudi su vani čekali. Čekali su šta će reći imam Ahmed kako će ubjeđenje imati? I vam rekao čovjek, ako ti sada, ako ti sada lijevo desno, kaže, sam svijet od. I ljudi u tebe gledaju. I zato jedan broj učenjaka kaže, kada su pitanju olakšice, Olema ne smije da uzme olakšice, jer ljudi se za njima povode. I zato vidite koliko je učenjaka u ovom umetu, hvala Allahu Đelešanu, je dalo svoj život za riječ istine. Dalo je život za riječ istine. Kao i ovaj hafiz iz Novog pazara, koji smo spomenuli, o kojem smo govorili. I zato Allah Đelešanu je sačuvao vjeru. I ova se vjera čuva preko ovog, preko ove postavke. A to je preko riječi istine. I ovi mladići su rekli riječ istine. I ovo je primjer svim ljudima koji su na nekom položaju, pogotovo koji su učenjaci, koji su lama, da govore riječ istine. Ja rekli smo o tome, više puta smo govorili, da ponekad u nekom mjestu, u nekom narodu, zavlada neka novotarija. Ljudi je izmislio, nije izmislio lama, izmislio ljudi. Ljudima palo napred da tako radi. Međutim, da kažemo, jedan broj uleme koji se tu nađe osjeća neku nemoć. I ne može da kaže, ne, to je neispravno. I onda ljudi tako počnu, i ta ulema počne za njima tako, i godinama, i godinama, i godinama, da dođe generacija i kaže, ne, mi smo vidjeli ulemu da to tako radi. Međutim, što obični si je došao i tu stvar izmisli. I zato se ovdje vidi odlika uleme koja je, koja se ne boji ničijeg prekora. Ne boji se radi Allaha subhanahu wa ta'ala, draga braću, ničijeg prekora. Pa makar bio u pitanju njihov život. I zato ovo nas navodi da ulemu, da učinjaki ahli sunnata val džemata, učinjaki koji su na Kur'anu i sunnatu da ih poštujemo. I da ih poštujemo kao što se roditelji poštuju. Da ne kažemo iznad roditelja. Prvo dolazi, prvo dolazi roditelj, međutim ulema se poštuje. Zato što nam ulema daje duhovni odgoj. Ulema nas uči Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika alihi salatu I zato fala Allahu tjela šanuhu. Mi danas učimo od uleme. Učimo s Kur'ana, učimo i sunnata. Međutim, kako nam ga poznata, priznata ulema ehli sunnata wal džamaata tumače. I sad to pogledajte. Vraćamo se, ispomnijemo govor uleme. Ne kažemo, kaže, nego kažemo, ovaj kaže ovaj ših, kaže ovaj ših, kaže. Učenjaci koji su priznati. I to je blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala što nam je Allah Đelešanu podario čisto ehli sunnatsko razmijevanje vjeri. A koliko je danas ljudi koji uče tamo nekakvi priučeni šehova, znači danas ima ljudi koji drže predavanje tumači, ne samo što drže predavanje, tumači, Allah mi ne znaju jedan džiz Kur'ana. Ma kakav džiz Kur'ana? Allah mi ne znaju deset, deset kur'anskih sura po teđvidu da uče. Arabski jezik da o tome ne govori, nego uči vjeru preko interneta. I tamo nađe nešto na internetu, i da okupi deset miskina, mazluma, i onda im tu to tumači. I onda, da Allah je Đelešanu sačuva, čuješ riječi, šehovi takvi podučavaju se učenike na kakvim dovama da kažu o Allahovi ljudi, o Allahovi ljudi, pomozite nam. Ja riđal Allah, ja riđal, o Allahovi ljudi. Znači da dozivaš emlije, da Allah djela šalim srcu. Da dozivaš nekoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ti pomogne. Pa ti kaže, ako ćeš da se to ispuni, kaže, odeš na taj, taj kabor. Toliko i toliko puta. Pa ti kaže, to što, nije, što nemaš dijete, što ti žena nije rodila, to je radi toga i toga otići tom šehu po ljubnu ruku, Allah Đelšanu će ti dati. Allah, mi su stvari u kojima, slušao sam i na svoje uši, gledao sam i svojim očima, da Allah Đelšanu sačuva od toga i takvim stvarima. I ljudi to uče i misle da to Allah Đelšanu vjera. Kaže, ako hoće neko da bude pravi vjernik, da navode primjer jedno, kaže, jedan je, kaže, bio na toliko je da ređi, je bio. Je bio, kaže, toliki učenik svog šeha, da mu je kaže, ovaj šejh rekao, kaže, ako ćeš biti pravi musliman, kaže, idi hizmeti uštalo magarcima. I kaže, ovaj otišao i kaže, 20 godina hizmeti uštalo magarcima. Kaže, to je primjer pravog vjerovanja. Znači, 20 godina hizmetiš magarcima, znači, to je prava vjera. A da učiš Kur'an, da učiš vjeru, da učiš sunnet poslanika, ali se rađe se, kaže, ma daj, pusti, kaže to. Buhari, kakva Buhari, kaže. Kakva Buhari, kaže, koliko je tu hadisa izmišljeni. Da Allah Đelšanu začuva. A Audu billahi ta'ala. Da kaže Ibn, ma kaže kakav Ibn Kese. Kakva Buharija. Nego neka od nekih hikaja, hičaja. Da ti to pričam i tako ćeš učiti vjeru. I onda on, ima omladne koji su iskreni, željeni istine i dođu da naslušaju se takvi budalaština i onda da kažemo ljudi zbunjeni. Onda ljudi postanu zbunjeni zato što nemaju temelj. Ja prije nekoliko dana govorim pred jednim čovjekom, ovaj čovjek kaže, ima izraz, ono da koristi, e, ono što ljudi kažu, jel ja prenosim, ono, ko Boga poljubi. Ja kažem, brate, to nije dozvoljno reći. Znači, kada je u pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala azad, kada je u pitanju Allah djelašanu, ne možeš upotrebiti izraze, osim koji su došli u Kur'anu i sunnetu. Znači, možeš reći, volim Allaha. Znači, ti sada kažeš, ljubiš Allaha, grliš Allaha. To, nisu, to su izrazi koji nisu dozvoljni u našoj akidu da se spomenu. I to spominje pred jednim čovjekom ono koji je, da kažem, ko malo učeni i kaže ovaj čovjek, na, ja kaže ništa ne znam sada. Ja kaže ništa sada ne znam, ko zbunjen sam. Ko kako su to čudne stvari i gluposti, ko ne možeš reći da ljubiš Boga, kaže ja ko sada ništa ne znam, ko zbunjen sam. Moraš biti zbunjen. Ko nauči vjeru iz Kur'ana i sunneta, on će ostati zbunjen do sudnjeg dana. I onaj ko ruči vjeru iz Kur'ana i sunneta, on ni treba da izmeti magarcima i kravama i ovcama i drugim, da kažemo drugim budaleštama da bude. Jer ako nećeš da, se, da svoju glavu spustiš i da kažeš učim iz Kur'ana i sunneta. I zato, draga braćo, koliko ovdje govorim o znanju. Nema predavanja da u njemu ne spominjemo znanje. Zato što treba prvo da naučimo kako da učimo. Šta je Kur'an? Šta je sunnet poslanika alaihi salatu wasalam? Šta je Buharija? Šta je Muslim? Šta je sunan Abu Davuda? Šta je Tirmizija? Allah, mi ja sam susrećo ljude koji su u vjeri desetinama godina. I tumače vjeru pod navodnicima. Vaze ljudima. Pa ti kažeš mu tefsir ibn Kesira, kaže šta? Tefsir koga? Ibn Kesira, ko je taj? Kaže tefsir Kurtubija, Kurtubija, ko je taj? Pojma nema. To isto kad mu kažeš Huso iz Mahale, Haso iz Opina i tako dalje. Znači to je za njega Ibn Kesir, to je za njega Kurtubi. Možda ima neko čovjek ako ne zna, ne zna. Međutim, treba, draga braćo, da naučim ova tumačenje Kur'ana se uzima kako? Iz govora mufessira, iz govora komentatora Kur'ana. Tumačenje hadisa poslanika alaihi salatu wasalam se uzima iz govora komentatora. I zato kažem, kaže Hafiz ibn Hajar, kaže imam Nebavi, nema u ovoj vjeri ništa skriveno. I zato se ova vjera uči iz Kur'ana i sunneta. Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. I onaj ko bude imao ispravne temelje, zna kako se ova vjera uči, onda će njemu ako Bog da sve biti jasno. Jer onda ako, ako čovjek radi neku stvar, radi neku stvar. Ja prije nekoliko dana, jedan brat, još mašala brat, talbo ilim, traži nauku. Ja dolazim, rukujem se sa njim, kad vidim čovjek stavio prste na ovaj prst. Na ovaj prst. A znate, u sunnet poslanika, alaihi salatu wasalam, je došlo da nije dozvoljeno na ova dva prsta da se nosi prste. Na ova dva. Hadis ima u muslimu, u sahih muslimu, od Ali radijallahu ta'ala anhu kaže, Ali radijallahu anhu, nahani Rasulullah, أن أن أتختم في هذه وهذه فأشار إلى سبابة والتي تليها kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam je zabranio da stavljam prsten na ovaj prst i do njega. Pa je kaže pokazao na svoj kaže prst i onaj koji je bio do njega. I zato imam nevi kaže da je koncenzus islamički učenjaka da na ova dva prsta nije dozvoljeno staviti prste. Međutim, ovaj čovjek mašao, čovjek na sunnetu. Međutim, nije znao. Ja se rukujem sa njim, vidim ga i odvedem ga na stranu i kažem, Znaš da ima hadis, kaže Allah mi ne znam. Kaže Allah mi ne znam, međutim kaže od maskida. Allah mi ne znam, ali kaže Allah mi od maskida. Tako je čovjek. Znači čovjek koji ima ispravne temelje Kur'ana i sunnata, znači sve jedno da nije znao, dođe mu neko i kaže mu, kaže, je li hadis vjerodostojan? Ulema tako rekla, ja to učinim. Nema da čovjek kaže, ne znam, ja nosim toliko godina, kako to, ili da kažemo druge, druge stvari opravdanja koja ljudi čine. Da Allah Đelešanu sačuva da ga vraća takvi postupak. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da nam podari snage, da nam podari zdravlja i vremena da se što više družimo sa Allahom i Đelešanom govorom. A maša, ako mi ovako nastavimo sa tumačenjem kuranskih sura i svaki put odemo malo, ovako ono, malo da kažemo. Međutim, pazite, ovo hoću da vam napomenem.